Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah, masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah seorang ulama yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. meninggal pada tahun 728 Hijriah. Beliau mengarang sebuah kitab yang sangat berharga dan para ulama telah memiliki perhatian yang besar terhadap kitab ini yaitu kitab Al-Aqidah al wasithiyah sesuai dengan namanya kitab ini berisi tentang pelajaran-pelajaran akidah yang berdasarkan Al-Qur'an hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kita sudah sampai pada pembahasan akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah ahlul bait. Akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah ahlul bait dan sudah kita bacakan keterangan dari beliau dan penjelasan singkat dari apa yang beliau sampaikan Kemudian kita lanjutkan dengan ucapan beliau rahmahullah masih berkaitan dengan sahabat dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di dalam kitabnya wa yatabarrauna min tariqati ar-rawafidhi alladziina yubghidhuna as-sahabata wa yasuhbunahum wa tariqati an-nawasibi alladzina yu'dhuna ahlal baiti biqaulin aw amal beliau mengatakan rahimahullah di dalam kitabnya dan mereka yaitu ahlu sunnah dan mereka yaitu ahlu sunnah berlepas diri dari jalan orang-orang rawafid dan mereka ahlu sunnah berlepas diri dari jalan orang-orang rawafid yang mereka membenci para sahabat dan juga mencela para sahabat dan berlepas diri dari jalannya orang-orang nawasib yang mereka menyakiti ahlul bait dengan ucapan atau amalan. Di dalam ucapan beliau ini, yaitu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari jalan dua aliran yang menyimpang. Berlepas diri dari jalan dua aliran yang menyimpang di dalam masalah sahabah dan juga masalah ahlul bait. Aliran yang pertama adalah ar-rawafid. Ar-rawafid ini adalah jamak dari rafidhah. Jamak dari rafidhah dan ini adalah sebuah aliran di antara aliran-aliran yang ada di dalam Syiah. Di antara aliran yang ada di dalam Syiah. Dan mereka dinamakan dengan Rafidhah dan arti dari Rafidhah adalah menolak. Artinya adalah apa? Menolak. Dinamakan demikian karena mereka menolak keimamahan Abu Bakar dan juga Umar. Disebutkan di, di dalam asal usul dari penamaan ini bahasanya salah seorang Ahlul Bayt Beliau adalah Zaid Ibn Ali Ibn Husain Zaid Ibn Ali Ibn Husain Ini ada sebagian orang-orang Yang meminta pendapat beliau Meminta pendapat beliau Yaitu tentang Abu Bakar dan Umar Meminta pendapat Zaid bin Ali bin Husain Dan Zaid bin Ali adalah seorang Ahlul Bayt ada sebagian orang dan mereka adalah nanti akan dinamakan sebagai Rafidah. Mereka meminta pendapatnya Zaid bin Ali bin Hussein tentang Abu Bakar dan juga Umar. Harapan mereka, yaitu aliran tersebut, Zaid termasuk orang yang mencela Abu Bakar dan juga Umar. Tapi ternyata Zaid bin Ali bin Hussein justru dia termasuk orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar dan tidak senang dengan perilaku orang-orang tersebut yang ingin terjadi permusuhan antara Ahlul Bayt dengan Abu Bakar dan juga dan juga Umar. Kemudian akhirnya setelah mereka mendengar pernyataan Zaid bin Ali bin Hussein, maka mereka menolak Zaid bin Ali bin Hussein. Kemudian Zaid mengatakan, Rafattumuni kalian telah menolak diriku. Kalian telah menolak diriku. Semenjak saat itu mereka dinamakan dengan Rafidah, jamaknya adalah Rafid. Yaitu mereka adalah disifatkan di sini alladzina yubghiduna as-sahabah wa yasubbunahum. Orang-orang Rafidah, mereka adalah orang-orang yang membenci sahabat. Ya, mereka membenci para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji para sahabat. Bahkan bukan hanya Nabi SAW, Allah Azza wa Jal yang mengetahui amalan hamba-hambanya. Baik yang ada di dalam hatinya maupun yang ada di dalam lahirnya. Baik yang sekarang maupun yang akan datang, Allah telah meridai para sahabat RA. Allah mengatakan, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada para sahabat dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada sebagian orang yang menyimpang hatinya, dia membenci para sahabat Nabi SAW, wa yasubbunahum dan mencela mereka. Membenci dengan hatinya. Dan ucapan mereka tidak selamat dari celaan kepada para sahabat Nabi SAW. Bahkan bukan hanya sampai mencela bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Umar bin Khattab, yang mengkafirkan Uthman bin Affan dan semua orang yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq mereka kafirkan. Dan sebagian besar sahabat telah membaiat siapa? Abu Bakar As-Siddiq sehingga sebagian besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafirkan oleh orang-orang Rafidhah. Nah, ahlu sunnah berlepas diri dari sifat seperti ini. Mereka yatabarra'un kita itu ahli sunnah berlepas diri apa yang, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang rafidah yang mereka membenci para sahabat dengan hatinya dan mereka mencela para sahabat radhiyallahu anhum dengan dengan lisan-lisan mereka wa tariqatin nawasib demikian pula mereka berlepas diri dari jalannya orang-orang nawasib orang-orang nawasib ini adalah orang-orang yang alladzina yu'dzuna ahlal bait. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti ahlul bait yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulin aw amal. Baik dengan ucapan mereka yaitu dengan lisan mereka aw amalin atau menyakiti mereka dengan amalan. Dengan tangan misalnya atau dengan anggota badan yang lain. Mereka ini dinamakan dengan apa? An-nawasib yaitu orang-orang yang memasang nawasib ini dari kata nasaba yamsibu artinya adalah memasang atau menegakkan dinamakan demikian karena mereka memasang permusuhan dengan para ahlul bait yang mereka memasang atau menegakkan permusuhan kepada siapa kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka digelari dengan nawasib mereka mengganggu dan juga menyakiti ahlul bait. Kalau orang-orang Rafidhah tadi mereka membenci sahabat dan berlebih-lebihan kepada ahlul bait. Kalau orang-orang Rafidhah berlebih-lebihan kepada ahlul bait yaitu menempatkan mereka di atas kedudukannya. Sampai meyakini bahasanya keturunan Ali bin Abi Thalib yang jumlahnya ada termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib mereka adalah maksum artinya terbebas dari kesalahan dan mereka tahu kapan mereka meninggal dunia dan meyakini bahasanya mereka mengetahui ilmu yang gaib nah, ini berlebihan terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah keyakinan orang-orang rafidhah mengagungkan ahlul bait akan tetapi berlebihan di dalam mengagungkan ahlul bait dan ini tercela Adapun orang-orang nawasib maka mereka sebaliknya 180 derajat yaitu menyakiti ahlul bait. Menyakiti siapa? Ahlul bait dengan ucapan mereka ataupun dengan dengan amalan mereka. Ini kebalikan dari orang-orang Rafidhah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah maka Allah memberikan petunjuk kepada mereka dijadikan mereka adalah orang yang pertengahan dijadikan mereka orang yang pertengahan yaitu tidak berlebihan kepada ahlul bait dan juga tidak menghinakan ahlul bait. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencintai. Mereka mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menghormati mereka dan mereka memegang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di antara wasiat beliau yang agung adalah menghormati keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mencintai karena Islam. Mencintai karena Allah Azza wa Jal. Dan mereka tidak berlebihan kepada para ahlul bait Rasulullah SAW. Ya, sehingga terkadang ya kalau berlebihan di dalam mencintai. Ya terkadang sampai mensifati salah seorang ahlul bait Ya seakan-akan kedudukannya seperti Rasulullah SAW. Ucapannya pasti benar. Apa yang dilakukan pasti benar. benar. Ini keyakinan yang salah. Karena selain Nabi SAW, di antara umat Islam ini tidak ada yang maksum. Meskipun itu keluarga Nabi SAW. Sehingga tidak boleh kita mencintai mereka sebagaimana orang-orang musyrikin mencintai berhala-berhala mereka. Yaitu sampai menjadikan mereka setingkat dengan Rasulullah. Atau ada di antara mereka yang menjadikan Ahlul Bayt setingkat dengan Allah. Karena ada sebagian orang-orang Syiah yang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah ilah. Dia adalah Tuhan. Ada di antara orang-orang Syiah yang demikian saking cintanya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib sampai mendudukkan Ali bin Abi Thalib setingkat dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kecintaan yang keliru. Oleh karena itu sebagian Ahlul Bait mereka berpesan kepada kita semua sebagian ahlul bait mereka berpesan kepada kita semua kaum muslimin ahibbuna hubbal islam ahibbuna hubbal islam wala tuhibbuna hubbal asnam ahibbuna hubbal islam wala tuhibbuna hubbal asnam naklah kalian mencintai kami yaitu ahlul bait sebagaimana yaitu kecintaan di dalam islam Tidaklah kalian mencintai kami dengan kecintaan yang islami yaitu kecintaan yang diridai oleh Allah dan janganlah kalian mencintai kami seperti kecintaan orang-orang musyrikin kepada asnam yaitu berhala-berhala maksudnya jangan sampai menjadikan keluarga Nabi SAW ini seperti berhala yang disembah dicintai sebagaimana orang-orang musyrikin mencintai berhalanya ini adalah nasihat dan juga pesan dari sebagian keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlu sunnah wal jamaah e, mereka mencintai ahlul bait sekaligus mereka mencintai para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka mencintai ahlul bait sekaligus mencintai para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kecintaan kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan kita untuk membenci para sahabat. Ini poin yang perlu kita pahami. Kecintaan kita kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak mengharuskan kita membenci para sahabat. Demikian pula kecintaan kita kepada para sahabat ini tidak mengharuskan kita untuk membenci Ahlul Bait. Ini poin yang perlu kita tekankan karena orang-orang Rafidhah mereka meyakini bahwasanya tidak mungkin terkumpul dua kecintaan ini. Apabila seseorang mencintai Ahlul Bait, maka dia harus berlepas diri dan harus membenci para sahabat. Demikian pula sebaliknya, kalau seseorang mengaku mencintai sahabat, berarti dia pasti membenci Ahlul Ahlul Bait. Sehingga mereka meyakini tidak mungkin terkumpul di antara dua kecintaan. Ini adalah ucapan yang batil. Ya adapun ahlu sunnah wal jamaah maka mereka menjamak di antara dua kecintaan ini. Pertama, mereka mencintai para sahabat radhiyallahu anhu sebagaimana Allah SWT mencintai mereka dan Rasulullah SAW juga mencintai mereka dan kita yang diperintahkan untuk mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan Nabi SAW mengabarkan bahasanya para sahabat adalah sebaik-baik manusia. Kita mencintai para sahabat radhiyallahu anhum berdasarkan dalil. Demikian pula Ahlul Bait kita juga mencintai mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dan juga berwasiat supaya kita menghormati dan juga mencintai Ahlul Bait beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah yang disyariatkan, demikian pula mencintai sahabat adalah perintah yang disyariatkan dan Ahlu Sunnah alhamdulillah ya dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah mereka bisa menjamak dan bisa melaksanakan perintah ini semuanya. Baik mencintai sahabat maupun mencintai ahlul bait. Dan mereka yaitu orang-orang Rafidhah seperti yang tadi kita sampaikan mengatakan bahwasanya orang yang ta'zim dan orang yang mencintai ahlul bait diharuskan dia untuk berlepas diri dengan sahabat radhiyallahu anhu. Ini adalah sekali lagi ucapan yang batin dan kalau kita melihat sejarah para sahabat Nabi SAW dan juga sejarah Ahlul Bait dan bagaimana hubungan antara para sahabat dan juga keluarga Nabi SAW, maka kita dapatkan mereka saling menyayangi, mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Mereka saling menyayangi dan saling mencintai satu dengan yang lain. Dan sambil di sini beberapa Contoh diantaranya yang menunjukkan tentang bagaimana kecintaan para sahabat yang kepada ahlul bait demikian pula kecintaan ahlul bait kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan putri Abu Bakar. Menikah dengan putri Abu Bakar. Siapa namanya? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula beliau menikah dengan putri Umar bin Al-Khattab. Siapa namanya? Hafsah. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana kecintaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun orang-orang Rafidhah maka mereka meyakini bahasanya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab adalah kafir. Bahkan keduanya adalah tawhud katanya. Bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan putri orang yang kafir? Ya, dan ini tidak mungkin. Seandainya seseorang mencela, ya, mencela Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada hakikatnya dia telah mencela siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW seorang Rasul menikah dengan putri orang yang kafir. Yaitu menikah dengan putrinya Abu Bakar dan juga menikah dengan putrinya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menikahkan kedua putrinya dengan Uthman bin Affan. Menikahkan kedua putrinya dengan Uthman ibnu Affan. Siapa nama dua putri beliau? Yang pertama siapa? Ruqayyah, kemudian yang kedua Ummu Kulsum. Ruqayyah dengan Ummu Kulsum ini pernah dinikahi oleh Utsman bin Affan meskipun tidak berbarengan karena menikah e, dua e, dua bersaudara yang secara bersamaan tidak diperbolehkan. Yang menikah salah satunya kemudian meninggal kemudian menikah dengan saudarinya maka ini diperbolehkan dan ini yang terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang cicit. Ya, anaknya cucu namanya apa? Cicit ya. Anaknya cucu namanya cicit. Dia adalah Fatimah. Ya, dia adalah Fatimah. Ini adalah cucu atau cicit dari dari Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai atau gelarnya adalah Ummu Farwah. Kunyahnya adalah Ummu Farwah. Ini adalah cicit dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah putri dari Asma dan Asma adalah putri dari Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Ya Ummu Farwah ini adalah putri dari Asma. Asma adalah putri dari Abdurrahman dan Abdurrahman adalah putra dari Abu Bakar As-Siddiq Berarti dia statusnya adalah cicit dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq Ini dinikahi oleh seorang Ahlul Bayt Dinikahi oleh seorang Ahlul Bayt Yang insyaAllah kita pernah mendengar Beliau adalah Muhammad Al-Baqir Beliau adalah siapa? Muhammad Al-Baqir Ini adalah anaknya Zainal Abidin Dan Zainal Abidin adalah anak dari Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ya Muhammad Al-Baqir anak dari Zainal Abidin. Zainal Abidin adalah anak dari Hussein bin Ali bin Abi Talib. Berarti termasuk Ahlul Bayt bukan? Termasuk Ahlul Bayt. Bahkan beliau adalah termasuk ulama besar. Ya Muhammad Al-Baqir termasuk ulama di kota Madinah. Dan putra beliau adalah Ja'far As-Sadiq. Putra beliau adalah Ja'far As-Sadiq ini adalah putri dari Fatimah tadi. Ya putri dari Fatimah tadi, eh, Fatimah tadi. Dan ini menunjukkan bagaimana kecintaan Ahlul Bait kepada siapa? Kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Muhammad Al-Baqir dan beliau dan juga putranya yaitu eh, Ja'far As-Sadiq demikian pula Zainal Abidin dikuburkan di Baqi. Dikuburkan di pemakaman Faqih menikah dengan salah seorang cicitnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, seandainya di antara dua keluarga ini ada permusuhan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah, tentunya Muhammad Al-Baqir tidak akan menikah dengan salah satu di antara keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tetapi ternyata Muhammad Al-Baqir menikah dengan Fatimah dan dia adalah Ummu Farwah dan Ummu Farwah ini adalah cicit dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan tarahum ya kecintaan dan kasih sayang di antara di antara dua keluarga besar ini. Baik, ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menikah dengan salah seorang putri dari Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan siapa? Salah seorang dari eh, salah seorang putri Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Yang bernama siapa? Ummu Kulsum. Ini adalah putri dari Ali bin Abi Thalib. Ya, yang menikahi siapa? Umar bin Khattab. Menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan Umar kepada Ahlul Bait dan juga menunjukkan kecintaan Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Sehingga dia rela ya merelakan putrinya untuk dinikahi dengan seorang Umar bin Khattab menunjukkan bahasanya keduanya saling mencintai. Dan sudah saya sebutkan kemarin ya tentang ucapan Abu Bakar As-Siddiq dan juga ucapan Umar bin Khattab yang menunjukkan kecintaan keduanya kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, "Urqubu Muhammadan fi ahli baitihi." Urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Hendaklah kalian menjaga Muhammad di dalam keluarganya. Akhirnya adalah kalian senantiasa menjaga, mencintai mereka. Ia menjaga, menghormati penghormatan kalian kepada keluarga Nabi SAW. Ini adalah pesan yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula pernah beliau mengatakan la qarabatu la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Beliau mengatakan sungguh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang aku sambung daripada keluargaku sendiri. Sungguh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang aku sambung daripada keluargaku sendiri. Artinya beliau menyambung yang mengunjungi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih beliau senangi daripada mengunjungi keluarganya sendiri. Dan ini menunjukkan kecintaan Abu Bakar kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka di antara ucapannya adalah ucapan beliau ya kepada Abbas bin Abdul Muttalib yang kemarin juga sudah kita sampaikan, yaitu beliau mengatakan kepada Abbas, "Wallah la islamuka yauma aslamta ahabbu ilayya min islamil Khattab law aslama." Beliau mengatakan wallahi la islamuka yauma aslamta ahabbu ilayya min islamil khattabi law aslama. Beliau mengatakan demi Allah. Ya demi Allah dan ini beliau ucapkan kepada Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan demi Allah sungguh keislamanmu ketika engkau masuk Islam itu lebih saya senangi. Saya lebih berbahagia daripada Islamnya bapakku yaitu Khattab seandainya dia masuk Islam. Jadi seandainya bapak beliau yaitu Khattab, bapaknya Umar bin Khattab seandainya masuk Islam. Ya. Dibandingkan dengan Islamnya Abbas, maka Umar bin Khattab lebih berbahagia dengan Islamnya Abbas daripada Islamnya siapa? Daripada Islamnya bapaknya sendiri. Dan ini juga menunjukkan tentang bagaimana kecintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara kecintaan Ali bin Abi Thalib, kalau tadi kecintaan Umar dia kepada keluarga Nabi di antaranya adalah menikah dengan Ummu Kulsum dan dia adalah putri dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini harus kita ya harus kita camkan, harus kita ingat karena sebagian menyangka bahwasanya Ali bin Abi Thalib benci dengan Umar dan sebaliknya Umar benci dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal kenyataannya mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Dan sudah kita sampaikan dan disampaikan oleh pengarang ucapan Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu. Dan ini beliau ucapkan di atas mimbar, yaitu di mimbar di Kufah di Irak. Ya dan didengar oleh banyak orang. Ya, yang di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya sebaik-baik sahabat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib maka beliau mengucapkan dengan lantang di atas mimbar yang bukan dengan sir tetapi beliau lantangkan di atas mimbarnya dan ini adalah riwayat yang mutawatirah ya riwayat yang mutawatir dari beliau radhiyallahu anhu beliau mengatakan khairu hadhil ummati khairu hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakar wa Umar khairu hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakar wa umat sebaik-baik umat ini yaitu umat Islam setelah nabinya adalah Abu Bakar dan juga Umar. Ini diucapkan oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwasanya beliau meyakini yang paling afdal di antara umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan juga dan juga Umar. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib membantah sebagian orang yang berlebihan kepada beliau meyakini bahwasannya Ali bin Abi Thalib dialah yang afdal daripada Abu Bakar dan Umar atau meyakini bahwasanya beliau yang lebih berat untuk mendapatkan khilafah daripada Abu Bakar dan juga Umar maka ini dibantah langsung oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau ya khutbah di atas mimbar beliau dan di antara hal yang menunjukkan kecintaan Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar dan juga Umar beliau yaitu Ali bin Abi Thalib menamakan sebagian anaknya dengan Abu Bakar dan juga Umar. Bayangkan ya, menamakan anaknya dengan apa? Dengan nama Abu Bakar dan juga Umar. Bahkan di sana ada Umar Al-Akbar dan di sana ada Umar Al-Asghar. Artinya beliau sampai menamakan dua kali. Ada di antara anaknya yang namanya Umar ya dan, dan jumlahnya berapa? dua. Ada Umar yang besar dan ada Umar yang kecil. Kalau ini tidak menunjukkan tentang kecintaan lalu menunjukkan tentang apa? Ya kita sebagai bapak Ya ketika menamakan anak kita Tentunya kita akan memilih Nama orang-orang yang kita cintai Kita namakan dengan Muhammad Kita namakan dengan Ibrahim Kita namakan dengan Ismail Orang-orang yang soleh ya, Dan mustahil Ya kita menamakan anak kita dengan nama orang yang sangat kita benci. Saya yakin tidak ada yang menamakan anaknya dengan Fir'aun. Ada nggak? Nggak ada. Ada yang menamakan anaknya dengan Abu Lahab. Nggak ada. Ya karena apa? Karena mereka adalah aduullah. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Kita menamakan anak kita dengan orang-orang yang kita cintai. Itu dengan nama-nama orang-orang yang kita cintai. Ali bin Abi Thalib menamakan anaknya di antaranya adalah Abu Bakar dan di antaranya adalah Umar. Umar yaitu eh, dan Umar ada dua yang di antara anaknya yaitu Umar Al-Akbar dengan Umar Al-Asghar. Ini semua menunjukkan tentang kecintaan Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar dan Umar sehingga menamakan ya di antara anaknya dengan Abu Bakar dan Umar. Dan Umar Al-Akbar ini termasuk orang yang mati syahid bersama Husain. Ia termasuk yang mati syahid bersama Husain Husain bin Ali eh, bin eh, bin Ali bin Abi Talib ketika ia terjadi tragedi Karbala. Ya ketika terjadi tragedi Karbala Umar anaknya Ali bin Abi Talib ini termasuk yang meninggal mati syahid bersama bersama Husain. Baik. Hasan dan juga Husain juga demikian. Hasan dan juga Husain mereka memberikan nama di antara anak-anaknya ada yang bernama Abu Bakar dan ada di antaranya yang namanya Umar. Dan ini bisa antum lihat di dalam nasab yang beliau berdua dilihat siapa nama anak-anaknya maka kita akan dapatkan di antara nama ya anak-anak Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah Abu Bakar dan juga Umar. Demikian pula Hasan saudaranya menamakan di antara anak-anaknya dengan Abu Bakar dan juga Umar. Ini semua menunjukkan bagaimana tarahum. Ya, bagaimana saling mencintai dan saling menyayangi di antara siapa? Di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dengan Ahlul Bait. Dan alhamdulillah, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka mengikuti Al-Qur'an dia ya mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Allah telah memberikan hidayah memberikan taufik kepada mereka untuk mengumpulkan dua kecintaan sekaligus, yaitu mencintai para sahabat sekaligus mereka mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian setelah itu, wajum sikuna amma syajar bina sahabati, wajakuluna inna hadhil athar al marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhihi wa ammat sahihi minhu hum fihi ma'dhuruna imma mujtahiduna musibuna wa imma mujtahiduna muqti'un kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah ingin menjelaskan kepada kita tentang sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap apa yang terjadi di antara para sahabat. Sudah kita sampaikan bagaimana sikap kita kepada para sahabat radhiallahu anhum, yaitu kita mencintai mereka dan meyakini bahasanya mereka adalah sebaik-baik generasi. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. ku yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan khair yaitu sebaik-baiknya. Kemudian beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang apa yang terjadi di antara para sahabat. Karena setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi fitnah di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sebagian memerangi sebagian yang lain. Sebagian memerangi sebagian yang lain dan ini sangat sedikit adapun sebagian besar mereka maka mereka i'tizal artinya mereka meninggalkan fitnah ini ya mereka meninggalkan fitnah tersebut ada sebagian mereka yang berijtihad dan akan disampaikan oleh beliau ya tentang ijtihad mereka e, memilih satu di antara dua pendapat dan mereka menganggap itu adalah benar maka mereka mengikutinya dan ini adalah ijtihad mereka dan akan kita sampaikan tentang bagaimana sikap seorang ahlu sunnah terhadap apa yang terjadi di antara para sahabat berupa berupa e, fitnah di antara mereka. Apa sikapnya? Yang pertama adalah yumsikun. Yang pertama adalah yumsikun, yaitu menahan diri. Tidak berbicara. Menahan diri, tidak berbicara. Amma syajara bayna sahabah. di dalam apa yang terjadi di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak membicarakan fitnah mereka, tidak membicarakan fitnah mereka. Artinya mereka yumsikun menahan lisan mereka. Sebagaimana Allah swt ia telah membersihkan darah kita atau membersihkan tangan kita dari darah para sahabat Rasulullah maka mereka juga membersihkan lisan mereka dari berbicara tentang fitnah yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap mereka yang pertama yumsikuna amma syajara baina sahabat. Mereka menahan diri dari berbicara tentang fitnah yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menahan diri dari berbicara demikian pula yang semakna. Seperti menulis misalnya atau membacakan kepada orang lain dan seterusnya maka ahlu sunnah wal jamaah mereka menahan diri dia menahan tulisannya menahan lisannya dari apa yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Abdul Ibnu Abdul Aziz beliau pernah mengatakan ya eh, beliau pernah mengatakan eh, eh, bahwasanya beliau memuji Allah yang telah membersihkan tangan beliau dari darah sahabat yang eh, yang telah membersihkan beliau dari darah sahabat. Artinya beliau ter, bukan termasuk orang yang masuk di dalam fitnah di antara para sahabat. Sehingga beliau menahan lisannya dari uh, yang berkaitan dengan fitnah yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sikap seorang yang warak semisal dengan Umar bin Al, uh, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ya dan menunjukkan contoh yang baik bagi kita semua yaitu menahan diri dari apa yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu wa yaqulun dan mereka ahlu sunnah mengatakan sesungguhnya riwayat-riwayat tentang kejelekan para sahabat minha ma huwa kadhibun. Ya ini diucapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Seandainya di sana ada riwayat yang isinya adalah kejelekan para sahabat. Kita sudah sepakat bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling khair, yaitu orang yang paling afdal di antara umat ini. Dan sudah direkomendasi oleh Allah, sudah ditazkiyah, dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Di sana ada beberapa riwayat yang isinya adalah kejelekan para sahabat. Maka ahlu sunnah bagaimana sikap mereka? Menghadapi riwayat-riwayat ini, mereka mengatakan, sesungguhnya riwayat-riwayat tentang kejelekan para sahabat minha ma huwa kadhibun. Di antara riwayat-riwayat tersebut ada di antaranya yang kadhib. Apa artinya kadhib? Dusta. Artinya banyak di antara manusia atau banyak orang yang menyimpang hatinya memang dan mereka mengikuti aliran-aliran yang menyimpang di dalam Islam, mereka membuat kedustaan atas nama para sahabat. Yang membuat riwayat-riwayat yang mukhtalaqah, yang maudhu'ah, yang didustakan atas nama sahabat Nabi SAW. Membuat riwayat bahasanya Uthman melakukan demikian. Membuat riwayat bahasanya Abu Bakar melakukan demikian. Membuat riwayat bahasanya Umar memukul misalnya Fatimah. Ya putri Nabi SAW. Membuat riwayat-riwayat yang banyak yang semuanya. Yang itu semua adalah palsu. Yang untuk menjelekkan para sahabat Nabi SAW. Ya mereka adalah pendusta dan tujuan mereka adalah untuk menggugurkan para sahabat. Dan maksud mereka ingin ya menggugurkan agama Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Islam ini dibangun di atas Al-Quran dan juga hadis. Ya kita beribadah, kita berakidah, bermuamalah dasarnya apa? Al-Quran dan juga hadis. Ini adalah sumber dalam beragama kita. Baik. yang membawa dan menukil Al-Quran dan Hadis sehingga sampai kepada kita siapa? Para sahabat Nabi SAW. Ya tidak mungkin kita bisa membaca ayat, satu ayat atau membaca satu hadis kecuali pasti di sana akan melewati siapa? Salah seorang sahabat Nabi SAW. Baik, musuh-musuh Islam ingin menjauhkan kita dari Al-Quran dan juga hadis. Bagaimana caranya? Tidak langsung. Tapi caranya adalah berusaha untuk menggugurkan keadilan para sahabat radhiyallahu anhu. Artinya mereka membuat ya riwayat-riwayat yang palsu ingin menggugurkan keadilan para sahabat. Yaitu ingin menjelaskan kepada mereka mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi mereka adalah orang-orang yang tidak baik. Mereka adalah orang-orang yang tidak amanah. Tujuannya apa? Supaya kita tidak percaya dengan siapa? dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah tidak percaya dengan para sahabat, kita tidak percaya dengan apa yang mereka bawa, dan yang mereka bawa adalah Al-Quran dengan hadis. Kemudian kita ragu-ragu, ini yang membawa Al-Quran sahabat. Dan mereka melakukan demikian dan demikian. Mungkin ditambah Al-Qur'annya, mungkin dikurangi Al-Qur'annya. Demikian pula ketika membaca hadis, timbul keraguan pada diri seseorang tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara riwayat-riwayat yang tidak baik. Ya, sehingga ini perlu kita perhatikan. Jadi mereka ingin menjauhkan kita dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dengan cara yang tidak langsung yaitu dengan mencela dan juga membuat riwayat-riwayat yang palsu tentang kejelekan para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhu. Baik, di antara riwayat-riwayat tersebut ada yang dusta, ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه dan di antaranya ada yang ditambah-tambah dan ada di antaranya yang dikurangi dan ada di antaranya yang dirubah dari wajahnya artinya dirubah maknanya jadi ada riwayat yang asalnya adalah ada tetapi sudah ditambah seperti contohnya yang sudah kita sampaikan yaitu kisah Eh, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat setelah pulang dari haji wada. Yaitu ketika sampai di Ghadir Khum, ini adalah sebuah tempat antara kota Mekah dengan kota Madinah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat saat itu dengan dua wasiat, dengan dua wasiat yang besar, yang berat. Yang pertama adalah wasiat dengan Al-Quran, itu supaya berpegang dengan Al-Quran. Kemudian wasiat yang kedua adalah wasiat untuk menghormati keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagian orang menambah bahwasanya dalam kisah tersebut ada wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah sepeninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tambahan yang dusta. Ini adalah tambahan yang dusta. Tidak ada di dalam riwayat yang sahih bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ia berwasiat supaya kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asal ceritanya ada tetapi sudah diapakan ditambah. Ya. Kemudian wa nuqisa atau dikurangi wa ghayyara an wajhihi atau diubah dari makna yang sebenarnya. Ya, jadi riwayat-riwayat tersebut ada di antaranya yang dusta, yang tidak benar dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada di antaranya yang asal kisahnya ada tetapi sudah ditambah sudah dikurang atau dirubah maknanya wa am wa sahihi minhu dan sebagian besar yang sahih di antaranya. Jadi ada di antara riwayat tersebut yang sahih. Ya ada di antara riwayat tersebut yang yang sahih. Tetapi apa? Hum fihi ma'dzurun tetapi mereka di dalam masalah tersebut mereka ma'dzurun yaitu mereka mendapatkan uzur. Ya perhatikan, seandainya di sana ada memang ada riwayat yang sahih tentang kesalahan salah seorang sahabat. Ya seandainya di sana ada riwayat yang sahih tentang kesalahan seorang sahabat radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan hum fihi ma'dzurun. Sebagian besar dari riwayat-riwayat yang sahih tersebut mereka yaitu para sahabat ma'dzurun mereka mendapatkan udzur artinya alasan mereka mendapatkan alasan dimaafkan ya mereka dimaafkan di dalam kesalahan tersebut ini makna dari ma'dzurun imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiun mungkin mereka berijtihad dan mereka benar mungkin mereka berijtihad dan mereka benar dan mungkin mereka berijtihad kemudian mereka salah. Jadi seandainya ada di antara mereka yang memang benar menurut riwayat yang sahih bahwasanya dia bersalah, kemungkinan dan sebagian besar yang yang ada riwayat tersebut mereka adalah mujtahid tetapi mereka salah di dalam ijtihadnya. Dan orang yang salah di dalam berijtihad dapat dosa atau dapat pahala? Dapat pahala. Pahalanya apa? satu satu saja. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Apabila seorang hakim termasuk di antaranya adalah seorang ulama, seorang mujtahid, apabila dia berijtihad kemudian dia benar, hanya ijtihadnya dia berusaha untuk melihat dalil Dia melihat Al-Quran Mengumpulkan hadis Nabi SAW Ya kemudian setelah itu dia benar Di dalam ijtihadnya Maka dia mendapatkan dua pahala Pahala yang pertama adalah pahala capeknya Kemudian yang kedua adalah pahala disawbah Yaitu pahala benarnya di dalam berijtihad Sebaliknya Seorang alim yang dia berijtihad dia sudah berusaha untuk melihat dalil di dalam Al-Quran, melihat Sunnah Rasulullah SAW. Tetapi ternyata akhtaa dia salah di dalam ijtihadnya. Maka dia mendapatkan falahu ajrun wahidun, maka dia mendapatkan berapa? Satu pahala, yaitu pahala capeknya. Pahala capeknya. Adapun isabahnya maka dia tidak mendapatkannya. Yang dia dapatkan adalah pahala karena dia sudah berusaha untuk dia mencari kebenaran. Ya, dia mendapatkan satu pahala. Inilah yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang di antara mereka berijtihad, tetapi dia salah di dalam ijtihadnya. Seperti yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau berdua berijtihad. Dan para jumhur ulama menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib dialah yang berijtihad kemudian beliau benar. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu maka beliau juga berijtihad sesuai dengan kemampuan beliau tetapi beliau akhta'a beliau salah di dalam ijtihadnya dan dua-duanya mendapatkan apa? pahala. Baik Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan maka keduanya mendapatkan apa? pahala yaitu pahala berijtihad dia ya, pahala bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wahum ma'adzalik la ya'taqiduna anna kull wahidin min as-sahabati ma'sumun an kaba'iril ithmi wa saghairihi bal tajuzu alaihim ad-dhunubu fil jumlah. Baik, setelah kita menyebutkan tentang bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah tentang para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, termasuk di antaranya Eh, apabila di sana ada riwayat tentang kesalahan mereka. Tadi kita sebutkan, ya riwayat tersebut mungkin itu adalah riwayat yang dusta. Atau riwayat tersebut ada asalnya tetapi sudah ditambah dan dikurangi. Kalau misalnya riwayat tersebut benar, ternyata mereka berijtihad di dalam di dalam e, perkaranya dan ada di antara mereka yang benar dan ada di antara mereka yang yang salah. Dengan, meskipun demikian, ahlu sunnah wal jamaah tidak meyakini bahwa para sahabat maksum. Ya kita menghormati para sahabat. Dan kita tadi sebutkan bagaimana sikap kita terhadap riwayat-riwayat yang berisi tentang kesalahan sahabat. Bukan berarti kita meyakini bahwa para sahabat apa? Maksum. Artinya kemudian meyakini para sahabat tidak lepas ya lepas dari kesalahan. Beliau mengatakan, Wahum ma'adhalik. Ahlu sunnah wal jamaah bersamaan dengan keyakinan-keyakinan tadi mereka tidak meyakini bahwasanya setiap orang dari sahabat adalah maksum dari dosa-dosa yang besar dan juga dosa-dosa yang kecil. Jadi kita meyakini keutamaan para sahabat, tetapi tidak boleh kita meyakini bahwasanya semua mereka atau salah seorang di antara mereka maksum terjaga dari dosa. Baik, kita menghormati Abu Bakar dan juga Umar. Boleh tidak kita meyakini bahwasanya Abu Bakar maksum? Boleh tidak? Tidak boleh. Boleh tidak kita meyakini bahasanya Umar bin Khattab maksum? Ya tidak melakukan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar. Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau demikian, ya sikap kita dan keyakinan kita kepada seorang semisal Abu Bakar. Dan seorang semisal siapa? Umar bin Khattab. Lalu bagaimana dengan para sahabat yang lain yang tentunya lebih rendah daripada Abu Bakar dan, dan Umar dan mereka yaitu para sahabat radhiyallahu anhum mereka masuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata setiap anak adam itu khata yaitu melakukan apa kesalahan dan mereka yaitu Abu Bakar dan Umar termasuk bani adam ya kullu bani adam khata setiap anak adam itu pasti berbuat kesalahan dan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis kutsi di mana Allah SWT mengatakan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum wahai anak Adam sesungguhnya kalian tukhti'una bil-laili wan-nahar kalian berbuat salah kalian berbuat dosa baik di waktu siang maupun di waktu malam dan mereka yaitu Abu Bakar dan Umar demikian pula para sahabat Nabi yang lain mereka juga masuk di dalam Bani Adam. Menunjukkan bahwasanya mereka juga tidak terlepas dari kesalahan. Makanya ahlu sunnah wal jamaah tidak meyakini bahwa masing-masing dari sahabat lepas dari dosa. Bal tajuzu alaihimud dhunubu fil jumlah. Bahkan boleh bagi mereka atau mungkin bagi mereka melakukan dosa fil jumlah secara umum. Jadi kita meyakini bahwasanya mereka juga seperti manusia yang lain memiliki dosa dan juga kesalahan fil jumlah secara umum. Meskipun kita tidak bisa menyebutkan ya secara terperinci kesalahan dari Umar atau kesalahan dari Abu Bakar atau dosa dari Uthman dan seterusnya, tetapi kita meyakini fil jumlah yaitu secara umum bahwasanya boleh bagi mereka untuk ya melakukan dosa artinya mungkin bagi mereka untuk melakukan dosa mungkin berbuat dosa sebagaimana manusia yang lain juga melakukan dosa jadi yang maksum adalah yang dijaga oleh Allah. Mereka adalah para nabi dan juga para rasul di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang maksumun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan wahyu. Artinya para nabi dan rasul yang mereka diutus oleh Allah menyampaikan wahyu tidak mungkin mereka salah di dalam menyampaikan wahyu. Demikian pula para nabi dan rasul mereka terjaga dari dosa besar. mereka terjaga dari dosa besar. Adapun dosa kecil, maka mungkin terjadi di antara mereka, akan tetapi segera mereka bertaubat kepada Allah dari dosa kecil tersebut. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya e, bermuka masam di hadapan seorang e, sahabat yang buta, sehingga Allah menurunkan surat itu abasa wa tawalla ya menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Nabi Nuh Alaihi Salam beliau meminta kepada Allah sesuatu yang tidak hak. Meminta kepada Allah sesuatu yang tidak hak. Demikian pula Nabi Yunus AS telah meninggalkan kaumnya. Ya, beliau marah karena kaumnya tidak menerima dakwah beliau dan seterusnya. Mungkin terjadi kepada para nabi akan tetapi segera mereka memohon ampun dan bertobat kepada Allah Azza Wajalla. Jal. Baik, kemudian setelah itu, وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِينَ wal fadaili ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadar hatta innahu yughfaru lahum min as-sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum li anna lahum min al-hasanati allati tamhu as-sayyiati ma laysa liman ba'dahum kemudian beliau mengatakan itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dan bahwasanya mereka yaitu para sahabat radhiyallahu anhu yang seandainya ada di antara mereka yang benar-benar melakukan apa? Dosa dan juga kesalahan dan riwayatnya adalah riwayat yang yang sahih. Seandainya itu benar, maka mereka memiliki sawabiq dan juga fadha'il. Artinya mereka memiliki amalan-amalan terdahulu yang besar. Demikian pula mereka memiliki fadha'il, keutamaan-keutamaan yang besar. Yang yujibu maghfirata ma yasduru minhum min sadaqah. Di mana keutamaan-keutamaan yang besar ini menjadikan apa? Menjadi sebab mereka diampuni dosanya. Perhatikan, seandainya ada di antara sahabat yang melakukan dosa, maka mereka memiliki sawabit wal fadha'in. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang besar yang terdahulu. Yang dengan keutamaan-keutamaan tersebut, maka menjadi sebab diampuni dosanya seandainya itu benar-benar terjadi pada seorang sahabat. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki hasanat. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan pahala-pahala yang besar. Dan sudah kita sebutkan hadisnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, lau anfaqa, wallahi lau anfa, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ya, ma, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Beliau mengatakan demi Allah seandainya salah seorang di antara kalian itu selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berinfak berinfak dengan satu gunung Uhud emas berinfak dengan satu gunung Uhud emas dan ini saya kira sampai sekarang tidak ada orang yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud seandainya di antara kita berinfak dengan satu kilo emas besar atau tidak besar Ya, satu gunung itu berapa ton? Ya, sebuah kadar yang tidak bisa kita bayangkan. Seandainya ada di antara kita yang berinfak fisabilillah dengan satu gunung Uhud emas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma balagha mudda ahadihim." Pahalanya kalau dibandingkan ya dengan pahala yang di yang diterima oleh sahabat, maka tidak akan sampai dengan infak satu mud yang dikeluarkan oleh seorang sahabat Nabi. Jadi seandainya ada seorang sahabat Nabi yang berinfak dengan satu emas se sebesar satu mut. Ini satu mut, yaitu kita mengumpulkan dua telapak tangan kita, ini namanya satu mut. Seandainya ada di antara mereka yang berinfak dengan satu mut emas. Maka kalau dibandingkan dengan salah seorang di antara kita yang berinfak dengan satu gunung emas, ini tidak akan sebesar pahala yang diterima oleh seorang sahabat Nabi yang berinfak dengan satu mut emas. Bayangkan. Ya, ini menunjukkan bahasanya para sahabat Nabi meskipun amalannya mungkin lebih sedikit dari kita, tetapi Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka. Kenapa? Karena iman mereka yang sangat kokoh kepada Allah. Iman mereka kepada Rasulullah SAW yang sangat kokoh. Mereka berhijrah, mereka berjihad mengorbankan jiwa raga mereka dan harta mereka yang sedikit untuk menegakkan kalimat Allah. Dan ini semua adalah menunjukkan kekuatan iman mereka. Meskipun amalannya secara zahir adalah sedikit. Tetapi Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka. Bahkan beliau mengatakan. Wala nasifahu bahkan tidak separuhnya. Jadi setengah mut saja tidak. Yang tidak bisa kita menyaingi pahala yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi SAW. Seandainya ada di antara yang mereka yang melakukan dosa, ada di antara mereka yang melakukan dosa, maka mereka sudah memiliki sawafik, mereka sudah memiliki keutamaan yang dengan sebabnya Allah SWT mengampuni dosa tersebut seandainya itu memang ada dan dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Alaihi Dan di dalam Al-Quran أشهد kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hasanah anugerah yang banyak yang Allah berikan kepada mereka ini bisa menghapus dosa yang mereka lakukan apabila memang itu dilakukan oleh salah seorang di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah swt mengatakan innal hasanati yudhibna sayyiat sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan kejelekan. Ya, yang namanya kebaikan itu amal soleh ini bisa menghapuskan dosa. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waat bi istiyata al hasanata tamhuha, waat bi istiyata al hasanata tamhuha. Nalang kau mengikutkan kejelekan dengan kebaikan. Artinya apabila seseorang Eh, berbuat dosa atau melakukan kesalahan maka adalah diikuti dengan beramal soleh. Karena amal soleh tersebut yang dilakukan setelah berbuat salah maka ini akan menghapuskan dosa-dosanya, akan menghapuskan dosa tersebut. Inilah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian hatta innahum yughfaru lahum minas sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum. Sampai yaitu sampai-sampai sesungguhnya diampuni bagi mereka dosa-dosa yang tidak diampuni bagi yang ke, tidak diampuni untuk yang lain. Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya ada di antara mereka melakukan dosa yang besar dan ini dilakukan oleh kita misalnya, maka mereka diampuni oleh Allah dan ini belum tentu diampuni bagi yang lain. Contoh misalnya ketika Hatib Hatim ibn Abi Balta'ah. Ini adalah salah seorang ahlu Badar. Salah seorang sahabat Nabi yang mengikuti perang Badar. Ketika Nabi SAW akan menyerang kota Mekah, maka dia mengirimkan risalah, mengirimkan surat ya, kepada keluarganya yang ada di Mekah, mengabarkan bahwasanya Nabi akan menyerang kota kota Mekah. Dan ini yang secara kasarnya adalah ya, sebuah kesalahan. Ada ah, yang mengabarkan tentang kedatangan Nabi. Padahal ini sudah dirahasiakan. Akan menyerang kota Mekah. Dan perkara yang dirahasiakan tetapi Hatib beliau mengirim surat kepada keluarganya. Dan Alhamdulillah sebelum sampai suratnya sudah dikejar oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Sehingga tidak sampai suratnya kepada orang-orang yang ada di Mekah. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Tetapi Allah SWT mengampuni dosa Hatim ibnu Abi Baltaah. Kenapa? Karena dia adalah termasuk orang yang mengikuti perang Badr. Dan Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Hendaklah kalian atau silakan kalian mengamalkan amalan yang kalian inginkan. Dan ini Allah ucapkan kepada penduduk, kepada ahlu Badr, kepada sahabat yang mengikuti perang Badr. "Fa inni qad ghafartu lakum." Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian. Makanya Nabi SAW tidak menghukum Hatib ibnu Abi Baltaah. Kenapa? Karena beliau adalah termasuk yang mengikuti perang perang Badar. Ya, karena beliau termasuk yang mengikuti perang Badar. Padahal saat itu hampir Umar bin Khattab yang memenggal kepala siapa? Hatib ibnu Abi Baltaah. Tetapi Nabi SAW menahan dan mengabarkan, bukankah engkau telah mendengar ucapan Allah untuk penduduk, untuk para sahabat yang mengikuti perang Badar? Ini menunjukkan bahwasanya diampuni untuk mereka sesuatu yang belum tentu diampuni untuk untuk selain selain mereka. Li'anna lahum minal hasanat allati tamhu sayyiati ma laysa liman ba'dahum. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki hasanat. Karena memiliki, mereka memiliki pahala-pahala yang besar yang menghapuskan dosa-dosa tersebut yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelah mereka. Karena yang mengikuti perang Badar ini mereka adalah orang-orang yang tentunya sangat kuat imannya. Ya bayangkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 300 orang melawan ya kurang lebih 1000 orang yang mereka yaitu 1000 orang tersebut berpakaian lengkap dengan senjata yang lengkap sementara para sahabat mereka seadanya karena mereka datang ke Badar tujuan utamanya bukan untuk perang ya tentunya yang mengikuti perang tersebut mereka adalah orang-orang yang sangat ya, kuat imannya sehingga mereka memiliki hasanah, memiliki keutamaan yang besar sebagaimana dalam hadis. Waqad thabata biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul quruni wa annal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdhala min jabali Uhudin dhahaban mimman ba'dahum. Dan sungguh telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah khairul qurun. Mereka adalah sebaik-baik generasi dan sudah kita sebutkan hadisnya. Dan bahwasanya satu mud dari salah seorang di antara mereka apabila dia bersedekah dengan satu mud tersebut, maka itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada satu gunung Uhud yang berisi emas yang diinfakkan oleh salah seorang di antara di antara kita dan sudah kita sebutkan hadisnya. Baik, e, mungkin sampai di situ dulu ya e, kajian tentang al-aqidah al-wasithiyah. Soal akan kita lanjutkan besok. Dan mungkin kita baca satu pertanyaan. Apa nasihat Ustaz kepada ahlu sunnah di tanah air dengan maraknya paham syiah di tanah air yang didukung tokoh-tokoh yang membela mereka yang mana ajaran mereka rukun iman dan islamnya berbeda Nasihat saya secara ringkas hendaklah kita bersungguh-sungguh mempelajari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan di dalam e, mempelajari agama kita dahulukan mempelajari akidah dan juga tauhid, mempelajari akidah yang benar. Seandainya kita kokoh di dalam akidah kita, maka aliran apapun yang datang, pemikiran apapun yang datang, maka kita akan tetap kokoh di dalam akidah kita, di dalam agama kita. Adapun apabila seseorang tidak kokoh di dalam akidahnya, tidak kokoh di dalam tauhidnya, maka dengan mudah terbawa oleh pemikiran-pemikiran tersebut. Baik pemikiran-pemikiran Syiah, baik pemikiran liberal, pemikiran Nasrani, pemikiran yang lain. Ya ini adalah sangat rawan sekali apabila seseorang tidak kuat akidahnya. Oleh karena itu, para da'i, para ustaz, para kiai, para ulama, maka dalam mereka memiliki ihtimam memiliki perhatian yang besar tentang dakwah kepada akidah yang sahih ya memiliki perhatian yang besar kepada dakwah tauhid dan sangat jangan sampai mereka mengabaikan ya perkara akidah dan perkara tauhid kemudian menyibukkan diri dengan perkara yang yang lain wallahu taala a'lam wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh